turamukije mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kuri uyu wa cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane zimwe mu ngingo ziyagize akaba ari izi zikurikira umuyobozi w'ibohero rikuru rya rutana n'uburongo y'abapolisi bacunga iryo bohero bari mu minwe ya Parke nkuru ya bururi kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mukaja kubyumva mu ntango z'aya makuru inka cumi n'icyenda nizo zimaze gupfa kubera indwara y'umupfube muri komine mukike y'intara ya bujumbura umutumba ubabaye kurusha iyindi akaba ari uwitwa nyarumanga nk'uko bivugwa n'ubujejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine ya mukike bamwe mu bagendesha imiduga ngaha mu gisagara cya bujumbura barasaba ko ikiringo cyo kurondera za mpushanshasha bita peyomi biyometirike mu gifaransa ico kongerezwa ahanini ngo ubukene nibwo bunabatuma batazigura ico kiringo naco kikazohera ukwezi itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mukaja kuvyumva muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Mihaye Kanyange muhinga bw'ivyuma ahagarariwe na Serafine Hakizimana sangwikazi kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mbona impa Brigadier Eugene Nzeyimana bafashwe bagirizwa gufasha gutoroka abanyoro babiri bajanye n'abapolisi babiri kuva ku wa kane w'indwi heze n'inkuru ya Jean Pierre Misago nimba yararongoye ibohero rikuru ryo mu rutana gushika ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere co kimwe na brigadier Eugene Nzeyimana yarajejwe igipolisi gicungira iryo bohero bahagarikiwe mu rutana ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere umushikiriza manza mukuru wa parke ikukira sentare isubiramwo imanza y'ibururi niwe yabahagaritse acabajana kubafungira mu ibohero rikuru ry'ibururi aho bashikanywe mu ijoro ry'uyu wa mbere parke nkuru ikukira sentare isubiramo gucamo imanza ya bururi ibagiriza abo bose uko ari babiri ko bafashije gutoroka nzeyimana shahere na bayisingize keni hisunzwe ingingo y'amajana na mirongo umunani na gatanu y'igitabo mpanabyaha abanyororo batorotse izuba riva ku wa kane w'indwi iheze bajyanye n'abapolisi babiri bari babaherekeje kwivuriza ku bitaro bikuru byo mu rutana kuva uwo munsi ntawuzi irengero rya nzeyimana shahere yari yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose kukwagirizwa kugarariza no gutuka gutuka abategetsi co kimwe na ndabayisingize keni byari yakatiwe gufungwa imyaka mirongo ibiri ku kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho eka n'abapolisi babiri bari babaherekeje kwa muganga amakuru ava muri parike nkuru ikukira sentare isubiramwo imanza y'ibururi avuga ko iryo ryari itoroka rya kabiri ribaye mu ibohero rikuru ryo mu rutana rirongowe na mbonimpa jonasi hari haheze amezi atanu gusa ari icyariho gikuru cy'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya bururi jean pierre misago i bururi radiyo isanganiro harakenuye jean Pierre hamisago muradutunga kuri iryo jwi ritumvikana neza tuvenga ngaho ibururi ah, tuje mu ntara ya karusi aho ah, umugabo yafashwe hari umugabo yafashwe n'igipolisi yagirizwa kudandaza no kugurisha imiti ya y'amagendo yitwa ndayizeye Jeremy akaba yaramaze imyaka ine asohotse ibohero rikuru rya mpimba aho yarapfunzwe yagirizwa ubwo rudandazwa rw'imiti y'amagendo n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye uwo mugabo ndayizeye jeremy wo muri komine nyabikere intara ya karusi yafashwe ku wa cumi na kabiri uku kwezi nyene afatirwa muhira igihe yari karavura yongera afatanywa n'imiti myinshi cyane mu gipolisi bemeza ko yafatanywe imiti ishika hafi ubwoko mirongo ibiri harimo inshinge zo gutera imiti mu maraso n'ibindi bikoresho hakaba harimo ibinini imiti y'amazi hamwe n'inyuzi zo kubarira nk'uko mu gipolisi babivuga bakemeza ko uwo mugabo yari asanzwe avurira muhiriwe ngo kandi akagurisha imiti mu karere ubuganga hanyabikere no mu ntara yose ya karuzi mu gipolisi bavuga ko yoba yafatanywe imiti mike ngo kubera ko yari asanzwe ayidandaza kuva kera ngo kandi wayidandaza henshi ahantu mu gipolisi bavuga ko uwo mugabo bari bahavuye bashikana na dosiye yiwe radiyo isanganira i bujumbura ni kuri mega esi mirongo inani n'icyenda n'ibikindo ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio ya radiyo isanganiro ano makuru arabandanya ubukene bw'amafaranga nibwo butuma bamwe mu bagendesha imiduga ngaha mu gisagara ca Bujumbura batarashobora kugura impusha nshasha z'ubuhinga bwa none zo kugendesha imodoka izo bita permis biometrique mu rurimi rw'igifaransa basaba ko ikiringo cyo ko izo mpusha cyo kongerezwa kugira ngo bashobore kwitunganya neza n'inkuru ya Alida Ndayikeza Abo bagendesha imiduga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bibagora kuronka impapuro nshasha zo kugendesha imiduga kubera ubukene bafise bw'amafaranga. Mu mezi baduhaye ni make cyane kubera hari umuntu amara nk'amezi atandatu adakoze ku mirongo itanu cyangwa mirongo ibiri amafaranga ibihumbi ijana arakura hehe kandi kageze bakirangiye n'ubu nawe ugenda ni umurongo abantu turi ni benshi cyane bafite ku by'ukuri uyu munsi ugasanga baguta ugatonda ugataha kuko utandashikirwa nabo yafise iruhande y'uwo abandi baba barataye impusha za kera bavuga ko bataworoherezwa mu kuronswa impusha nshasha zo kugendesha imiduga twege nk'abaperimi zatakaye bara baduha rujya ruhusha rwo kunyonga imodoka perimi yawe yaratakaye werekana yuko perimi yawe baratakaye ntabwo baduha naho uba ufise ayo mahera yo guhinduza iyo perimi dokondwire ntibabikwemera bavuga ngo bazoduhamagara none ubu unye uri kukoresha iki ubu kuntu ndiko ndakora ndiko nkora nyene ku bintu vyo kwiheba uhuye n'abapolisi bakubwira iki nagashu sindafatwa mugabo urumva umunsi n'umunsi ntawe ndagura kubera uburyo nyine urabona nk'ubu nyine ntabwo zidufise twirirwa ngaha urose ibyo bitatu bitanu kugira ubike n'igihumbi biragora kubera rero iyi minsi baduhaye n’imike cyane kugira uzoroho ige nka jewe mpiga ijana na mirongo ine nka jewe narayitakaje jewe narigeze kuyaronka ndagenda kuri hati ndashika indani barambwira bati wewe ntibigura uratanga ayo mahera yawe n'ubundi ntibashobora kurekura kugira ushobore kuyironka babanza abazifise jewe kubera naciye ngira ibindi bibazo byo kugwaza ya mahera asubira konyononekarana ndayakoresheje kwa muganga ubu je ntananje ntayo mfise kurindira nikore cyituma butongera ikiringo bwira dusubire twitunganye turangire natwe tuja ko nta bundi buzi dufise nta yindi myuga dufise dukora atari ibihe ikiringo canyuma cuko abagendesha imiduga bo babarorondeye impushashasha kizorangira ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu arakoze arida ndayikeza mu gisata cy'umutekano abarundi babiri bari banyurujwe ku muhingamo kuri uyu wa mbere ah, ku k'igihugu cya kongo barasubiye mu ngo zabo ibigashikirizwa na piya nkurikiye avugira igipolisi cy'uburundi amenyesha kandi ko amatohoza kibandanya kugira ngo barondere abandi bantu batatu banyurujwe mu gitero cha bisi ya ja mugatumba ku munsi w'imana uheze umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'umutekano abandanya amenyesha ko imodoka yo mu bwoko bwa nimba minibus y'ishyirahamwe Brarudi yakurikiranywe iranafatwa akamenyesha ko muri iyo modoka ya Brarudi hafatiwemo amasasu icyo bita amakartushe munani y'inkoho bita AK mirongo ine n'indwi iyo modoka n'umushoferi wayo bakaba barafashwe ku mvo za. Ano makuru turayabandanya akabarabara kitiriwe Alemanye gaca ku gice aco ah, mu buraruko bw'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura kari ku musozi w'imicafu ugatera umunuko abakorera muri ico kibanza ah, ngo ntiborohewe ngo kuko bamwe bakanavuga ko bashobora ah, no kuhandurira ingwara kubera n'amasazi ahaduma bagasaba inzego zibijejwe muri meri ya Bujumbura kwihutira gukura mu nzira ico kibazo obe niyo nkuru umwe mu bakorera mu gice cyo mu buraruko bw'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura abona ko umusozi w'imicafu nk'uwo uteye isoni hagati na hagati mu gisagara cya bujumbura icyo kirundo cy'umucafu kiri hagati na hagati mu kabarabara kava ahari agasoko kitwa gironiyeri burundi kajya aho bafatira imodoka zijya mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura aba nabo bavuga ko badasiba kurihira ibibanza bakoreramo n'aho isuku ridakorwa arakoze Oben yo nkuru kuri ico kibazo twagerageje kurondera abajejwe igisata c'isuku muri meri ya Bujumbura ariko ntiturashobora kubaronka turabandanya tubarondera ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za radio isanganiro ano makuru turayabandanya nkaba nari nababwiye mu ntango z'ano makuru inka cumi n'icyenda nizo zimaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kubera indwara y'umupfube ku misozi ya komine mu kike y'intara ya bujumbura umusozi ubangami ukaba witwa nyarumanga nk'uko leonidas banshaye ko umuganga Jejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine abivuga ahanini inyana ngo nizo zipfa ibyo bikanatuma nuko ngo batunze inka birukira ubuvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu muyobozi agahamagarira abafise inka kwitura abajejwe amagara y'ibitungwa akanabahanura kuzipompa no kuzikingira iyo ndwara y'umupfube Ah, turabandanya n'ano makuru tuyabandanirize kuyavugwa mu makungu umukuru w'igihugu cya Turkiya Tayyip Erdogan araremye kurusha kuva habaye amatora yamwongereje ubutegetsi aho ni kuwimana uheze abayiyamiriza nawe arabiyama ah, muri mari naho havugwa impari mu karere ko hagati bita kona Leonce bitariho aranadushikana mu gihugu ca Burkina Faso aharindiriwe urubanza rw'uwahoze atwara ico gihugu Blaise Compaoré hamwe na leta yiwe ya nyuma umutekano w'abantu n'ibintu nico kintu ca mbere leta nshasha y'igihugu ca Mali igiye kwihatira nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI ngo ni nkenegwa ko hagarukanwa icuka ciza hagati y'abanyagihugu n'inzego z'umutekano cane cane mu karere ka Kona hagati muri ico gihugu abanyagihugu hamwe n'abatowe muri ako gace ngo baguma basaba ubutungane nyuma yaho hiciwe abantu babiri barashwe ivyo bita bavure mu gifaransa igisirikare ngo kikaba cabise abihevye ubutunzi abasaba ko ubutungane bwokora bemeza kwa abo bantu bakiri na bato ngo bari bavuye kwidandariza inka mu buraruko bakaba rero ngo bari bafise amafaranga kumbure ko yoba ariyo mvo yo kwicwa uwahoze arongoye igihugu ca Burkina Faso Blaise Compaoré hamwe n'abashikiranganje bari bagize leta yiwe ya nyuma bararindiriye guciga urubanza itariki ya 27 kuno kwezi kwa kane bagirizwe ingene bifashe mu kuburizamwo imyerekano y'abanyagihugu yabaye mu mpera z'ukwicumi ibihumbi 2014 yahavuye inakura iyo leta nyene bagakurikiranwa n'urwego rukuru rw'ubucamanza ku banyagihugu ndwi bishwe muri iyo myerekano hamwe n'abandi 188 bakomeretse ndetse iruhande y'ibyo inama nkuru yo kunywanisha ifise amadosiye arenga ibihumbi bitanu y'ubwicanyi aho harimo ay'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hamwe n'ayandi yo mu myaka ya mirongo itandatu kuri bamwe bamwe ayo madosiye ngo nayo azokwigwa mu kiringo cy'imyaka itanu Recep Tayyip Erdogan uwo nawe ni umukuru w'igihugu ca Turki inguvu ziwe zongerekanye inyuma y'insinzi mu matora yabaye kuw'Imana aho ibwirizwa shingiro rigiye kumuha ubushobozi busumbirije uwo umunezero yarawugaragarije ku mugwa mukuru Istanbul ejo kuwa mbere aho yaniyamye abarorerezi bose biyamirije iyo Arakoze Leonce bitariho kuri ano makuru avugwa mu makunga kabare ngaha ndangirije ano makuru ariko ndabibutse yuko umuyobozi w'ibohero rikuru rya Rutana n'urongoye abapolisi bacunga iryo bohero bari mu minwe ya parke nkuru ya Bururi kuva ku muhingamo wo kuri uyu mbere na inka 19 nizo zimaze gupfa kubera indwara y'umupfube ni muri komine mukike y'intara ya Bujumbura umutumbu babaye kurusha iyindi akaba ari witwa Nyarumanga bikabeshikirizwa n'ujejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine bamwe mu bagendesha imiduga ngaha mu gisagara cha Bujumbura barasaba ko ikiringo cyo za mpusha nshasha bita permis biometrique muri mu gifaransa cyo kongerezwa ahanini ngo bukene akaba ari bwo buriko buratuma batazigura ico kiringo naco kikazohera itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'abashimiye mwebwe mwese rero mwateze abiri ano makuru mwashikirijwe na Mihaye Kanyange ndashimiye na Serafina Hakizimana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze